littafi na biyu wanda Ruqayyah Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta yi saurin riƙo Aisha tana faɗin gabatawan wasa nake miki dan Allah ki haƙuri Aisha ta ce ni hatta sauri na wai bari na riga su mai muna zuwa ne miki albishir shine kika tuska ni bara'atu da maimuna ne suka shigo tana faɗin albishir matar yaya gaba ɗaya su ma suka zauna a bakin gadan Aisha ta yi saurin cewa karin ma ku ɓata bakin ku gwale ku yi. Maryam ta ce kai Aisha ke ma fa ba gwale ki nai ba kawai tambayar ki nai na ce da gaske kike Aisha ta ce ba ga tukunji ba Maimuna ta ce to mu ya kamata a yi wa yayan mu sarba mai kyau ba a tsaya ana cin kunya ba. Sai ka ce an fito daga riga. Maryam ta ce kai ku dai Allah ya shirye ku wallahi. Gaba ɗaya suka ce amin suna dariya. A nan dai gaba ɗaya suka fito falon Maryam ɗin suka ci gaba da hirarsu kamar yadda suka saba ko da yaushe. gaba ɗaya Maryam ta zuwa tun da ta ji an ce su a fasa su dawo kwana ce tana tunanin dawowarsu a goben washe gari tun da safe bayan ta je cikin gidan ta gaida su hajiya ta dawo sashen ta ta gyara ko ina tas sannan ta shiga ɗakin a bas ɗin ma ta wanke masa ban ɗaki ta goge kan gado a ɗakinta ta canza masa ta share ɗakinsa ta goge ko ina inda ya kura dama tun kwanaki ta wanke masa singileti da gajerun wandunan shi ta shirya masa su a cikin wardrobe ta gyara ko ina ta kunna turaren wuta wani irin kamshi mai daɗi ne yake ta ashe dan ma Saratu ce ta kama ta turaren wutar kwanaki can da ta je Saudi ita da Hajiya mama ta kanta ta san ɗakin ya yi kyau haka ma duk gidan gyara na musamman yi masa ita kanta ta san dalilin da ya yasa take farin cikin dawowar tashi ba da ta gama abin da take tai kwanciyarta a falon saboda a cikin gida za a yi musu abincin tarba kuma masu aiki ne ke shirya komai a nan su bara'atu suka ta da suna faɗa mata wai idan za a je tarya da ita za a ce Maryam ta ɗan zaro ido tana faɗin wani irin tarye gaskiya kunya nake ji Bara'atu ta ce ai ke matsalar ki kenan a ce mai gidanki yayi tafiya wajen sati uku amma ba za su iya zuwa taryarsa ba ga can an anti Amina ita ce akan gaba tun safe take shirya yadda za su je ita da su Iman ƙannanta saboda haka mu ma muna kefan ki sai dariya sannan ta bigi kafadar bara'atin tana faɗin, ina nan babu inda zan ci maimuna ta ce kauyancin ya motsa eh din kauyancin ne gaba ɗaya suka saka dariya har sai da aka yi azahar sannan suka koma cikin gida ita kuma ta shiga cikin ɗaki don ta yi sallah wajen misalin karfe biyar saura kwata tana zaune a falon ta tafi kwalliya cikin koren lace mai matakan taushi da kyau a cikin kayan aurenta ta ɗauko shi kayan sun yi mata matakar kyau sosai ita kansa ta san tunda ta zo gidan nan ba ta taɓa yin kwalliya irin wannan ba ko ina walailiya yake a jikinta gashi tun jiya Aisha ta yi mata kitso ɗan ƙananu masu kyau komai nata abin sha'awa ne wasu Aishan da suka shigo ɗazu tsokanar ta suka dinga yi suka dinga cewa ana so ana kaiwa market suka sun wuce airport a nan dai suka barta ba su jima da fita ba masu aikin gidan suka shigo da tubarrukan abinci a nan suka shirya komai akan dining table Maryam na murmushi domin ta san tsakanin Abbas da Hajiya babba sai Allah dan tun safa ake ɗawainiyar shirya wannan abincin sai wajen shi da saura sannan ta siyo hayaniya da rufe motoci a can wajen gate ta san sun iso su kenan ita dai ita ta san sosai ta shiga cikin gida tukunna shi yasa ita ma ta tashi ta shiga ciki sai sallan magariba har sai ta isha'i sannan ta sake gyara fuskarta da jikinta ta sake fesa turare sannan ta fito falo tana fitowa ta sallamar yaron gidan iri da yake musu wanki ya shigo cikin falon yana jan manyan jakankuna guda biyu ya gaishe ta sannan ya ce ga kayan koga in ji Yahuza ya ce a shigo da su da kyar ta iya jan kayan ta shiga da su ɗakinsa. bayan ta dawo ta zauna kenan shi ma a bas ɗin ya shigo falon da sallama gaba ɗaya idanun shi kan Maryam ya sauke su gani ta yi matuƙar canza masa komai nata walƙiya yake a idan shi bai san lokacin da ya sakar mata murmushi ba yana daga tsaye a tsakiyar falon ita ma ganin shigowar shi ba ƙaramar faɗuwar gaba ya saka ta ba ƙananan kaya ne a jikin shi sun yi masa matukar kyau daga ganin sa kasan saukar sa kenan daga ƙasar jajaye gashi yi wani irin haske ga kwarjini da ya mata na musamman mai cewa ta cikin wata irin kunya tana dariya ta saurin karɓar jakankunan da ke hannunsa tana faɗin oyoyo sannu da dawowa karamar jakar ya sake mata ya rika ɗayar a hannunsa yana faɗin kai amarya ta cinye kyau anya kuwa tana cewa ta fuskarta da hannu ɗaya eh, tana dariya hankali suke tafiya yana tsokalarta har suka isa cikin ɗakinsa. Ya tsaya a tsakiyar ɗakin yana kallon falon yana kallon yadda ta gyara ɗakin. Ga ɗamshin da ke tashi sai ya ji wani irin daɗi yana ratsa shi. Ta ajiye kayan hannunta sannan ta karɓi na hannunsa ta ajiye. Shi kuma ya faɗa kan gado yana faɗin washi na gaji. Ita a bakin gadon tana faɗin sannu da dawowa kun dawo lafiya ya juyo da fuskar shi yana kallon ta yace lafiya kalau da fatan mun same ku lafiya tace alhamdulillah ya tashi shi ma ya zauna yana kallon ta yana faɗin Maryam completely kin canza mu kunya ta sake kama ta ta sunkuyar da kanta kawai tana murmushi Ya ce, bari in yi wanka in zo in ci abinci a bani kuma labarin gida yana kallanta yana zaune yanzu har ya shige cikin banɗakin ita kuma ta saurin tashi ta fito falo ta shimfiɗa babbar sallaya sannan ta jera abinci a wajen ta kawo ruwa da tarkacen jus kala kala rashin ta same shi ya fito daga wanka har ya canza kaya da doguwar rigar jallabiya mai gajeren hannu sau ɗaya ta kalle shi ta yi saurin dukar da kanta tana faɗin ga abincin can a falo bai yi magana ba ya ake turaren da yake fesawa sannan ya nufota yi saurin juyawa ta fita daga ɗakin shi kuma ya biyo ta a baya bayan sun zauna ne ta bubbuɗe abincin tana faɗin wanne kake so in zuba maka yace duk wanda kika zaɓa amarya ta shi zance babu yadda da zaki haka nan ta daure ta zuba masa abincin ta tura masa a gaban sa ta cika ƙaramin sosa mai surfi da fruit salad sannan ita ma ta sa wa kanta abincin abinci shi ne yake ɗan tsokanar ta fifa kafa ta kam gaba ɗaya kunyar shi ta addabe ta ta kasu sakewa ta ci wani abin kirki gashi duk inda ta juya sai ta ga idan shi a kanta da ƙirgai ta daure ta ci abincin nan bayan sun gama ta kwashe komai ta gyara ko ina ya ja ta zuwa ɗakin sa ya tura mata katuwar jakan nan yace ga tsarabarki babu abin da babu a ciki jaka sai ka ce kayan lefen aure yana mata dariya ganin murna ta hana ta cewa komai haka nan ta ja jakar nan ta kai ɗakin ta bayan ta kai kayan sai ta gagara fitowa saboda kunya take ji ta sake komawa ɗakinsa to me za ta ce masa shi ba da ya ji kiran ya san kunyar dawowa take bai masa ba mata ba ya koma falo ya kashe komai na wuta sannan ya koma ɗakin sa ya kwanciyarsa da asuba tana jin fitar shi zuwa masallaci ita ma ta tashi ta shiga banɗaki ɗaki don ta alwala bayan ta idan ta sallan ne ta koma ta kwanta ba ta iya wani baccin kirki ba da safe karfe takwas saura kuma ta gyara ɗakin ta sannan ta shiga wanka tana fitowa daga wankan ta zauna ta kwalliya sosai sannan ta shirya a cikin waɗansu riga da skirt ƴan kanti a cikin kayan da Abbas ya kawo mata tsarfafiya dan duk cikin kayan nan da ya kawo mata su suka fi ɗaukar hankalinta mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shirin na gaba za mu ci gaba da